Rekao je uzvišeni. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate. I Allah حتى ملني الإطراق Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavljuje kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, varnedna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to i to ima svoju funkciju i ulogu. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنزل الأمطار وفجر الأنهار Kad žena može dobiti prvi put hajt, a kad joj prestaje hajt? Kad joj prestaje taj mjesečni ciklus? Zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiče šarijeta. Ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije devete godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo ako kod većine da kod onih koji se pojavi da nije da nema propise, da nema šarijatske propise koji su vezani za, za tu pojavu te krvi.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 I rekli smo da ćemo govoriti o hajd. O hajd. Taj. Rekli smo isto tako da je hajd. Šta je hajd? Dakle, krv koja redovno redovno curi iz maternice. To je zapravo hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. To je hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. Kad se ne desi začeće i kad nema potrebe za tom hranom, ta hrana se jednostavno pokvari i šta? Kao takva pokvarana i nečista izlazi van. Izlazi van. Pogledajte samo Allahove mudrosti kad već pominjemo ovu stvar. Kad već pominjemo ovu stvar. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio čovjeku mjesto da od nevidljive čestice ima gdje da se začne plod od nevidljive čestice i kapljice vode, da se začne plod i kao takav skoro nevidljiv i sićušan da se hrani i raste sve dok ne naraste toliki i ne dobije tolike sposobnosti da može živjeti van utrove majčini. Tako da čovjek tako da je, da je dao Allah subhanahu wa ta'ala da ta sićušna čestica zakači se za zid za zid maternice i kad se zakači za zid maternice na taj način crpi hranu crpi hranu sa zida maternice hrani se kasnije će taj mjesto gdje se zakači šta prerast u pupčanu vrpcu i dijete se utrubi majke hrani pupčanom vrpcom Zašto? Zato što u početku i nema usta. I nema usta, nema ni želca, nema ništa. Zato se hrani preko pupčane vrpci. Poslije kad naraste dijete u utrobi majke i kad dobije sve te organe i dalje se hrani preko pupčane vrpce. Zašto? Kad bi se hranio na usta, imao bi potrebu i da izbacuje hranu, jel tako? imao bi potrebu da izbaci izmet, je tako? I ovo samo neki detalje ovako na brzinu da, da nabacamo, da nabacamo, da tako kažemo, a može se i dalje razmišljati i možete sami razmisliti i vidjeti veličinu i mudrost Allahu subhanahu wa ta'ala u stvaranju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje taj ajet, taj veliki ajet, da je stvorio čovjeka od neznatne kapljice, od neznatne kapljice. I kad je ga stvorio i kad je narasto, fejda huve hasimu mubin. Istom on, otvoreni neprijatelj. Otvoreno hoće da raspravlja. Stavlja se kao da je ravnopravan. Ravnopravni, jer hasim je onaj sa kim se ti sukobiš, vodiš parnicu. Istom on parničar. Odjednom se pojavio ko druga strana. Nakon što je bio neznatna kapljica. Dobro. Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavljuje kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, varnedna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to i to ima svoju funkciju i ulogu. Ima svoju funkciju i ulogu. I duboka je Allahova mudrost da je stvorio, da je stvorio taj proces kod žene. Kada je Aisha radijallahu anha za vrijeme hađa dobila i desilo joj, desio joj se uh, hajd, onda je poslanik sallahu alaihi sallam kaže fa inna dhalike še'in Allahu ala Adem. To je stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala propisu, dakle kaderom odredio kćerima, kćerima Ademovim. je dakle u suštini hajd. Hajd ili hajs. Postavlja se pitanje ima li hajz granicu? U smislu dobi žene koja dobiva hajd. Ima li granicu donju i gornju? Dakle, kad žena može dobiti prvi put hajd, a kad joj prestaje hajd? kad joj prestaje taj mjesečni ciklus. Neki učinjaci su postavili granicu i kažu 9 godina je donja granica, a 50 gornja. Šta to znači, vraćam? Da žena, ukoliko joj se pojavi krv prije nego što napuni 9 godina, da se to ne broji, da to nije hajd. Isto tako, kad namiri 50 godina, poslije toga krv koja se pojavi ne broji se hajdom. Zbog čega bi recimo žena koja je u jednom mjesecu, mjesec dana prije nego što je napunila 50 godina, dobije hajd, pojavio se, ne klanja, ne posti, ne smije spavati s mužem, ne smije muž otpustiti i tako dalje. A samo da, mjesec dana nakon toga pojavi se iste takva krv i da ne bude hajd nema ima dokaza za to. Zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiče šarijeta. Ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije devete godine. Ne pojavljuje prije devete godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo, ako kod većine da kod onih koji se pojavi da nije, da nema propise, da nema šerijatske propise koji su vezani za, za tu pojavu te krve. Dobro. Ovo je pitanje ipak lahko. I lahko ga zapamtite. Ima drugo pitanje ograničenja po pitanju ove krve koje je teže. I oko kojeg su učenjaci napravili veliku zabunu pitanje ograničenja trajanja same krvi. Dakle, da, koliko, traje, koliko dana traje taj ciklus. Pa su neki ograničili da najmanje dva dana, a najviše petnaest dana. Što je također neispravno. Neispravno. Zašto? Zato što će po njihovom mišljenju žena dobiti ciklus i krv koja se pojavlji uzastopno 15 dana, ona niti klanja, niti posti, jel tako? 16. dan, ista ta krv ide, po njima će ona i klanjati i postiti. I može spavati sa mužom, i može je raspustiti, od, otpustiti. Jel tako? Po čemu? Zbog čega? Neki razumski dokaz. Međutim, u šarijetu nema podloge za to. Tako da trebaju žene, pogotovo žene danas gdje su učestali poremećaj i bolesti oko tog ciklusa mjesečnog koji se sve češće kod žena poremećava i neredovno pojavljuje i nekad je kraći, nekad duži i tako dalje, dolazi do velikih zabona. Da žena zapravo ne zna ni kad je u ciklusu, ni kad je prestala. Zbog čega? Zbog ovih ograničenja. Zato treba da zapamti da nema ograničenja ni koliko najkraće traje taj mjesečni ciklus, niti koliko najduže traje. Nema ni tog ograničenja. Nema ni tog ograničenja. Nego je jednostavno pravilo žena kad joj se pojavi krv onaj u hajdu. I važi za nju propisi hajda. Kad prestane ta krv, prestaju za nju propisi hajda. Bez obzira koliko je to trajalo. Dobro. Pored toga, potrebno je u vezi s tim još neke stvari pojasniti. Šta je ženi zabranjeno u hajdu? Ženi je u hajdu zabranjeno da klanja i da posti. Znači, ne samo da joj nije ispravan namazi post, nego joj je haram da klanja i da posti. Post se napostiti ukoliko se radi o Ramazanu, a namaze neće naklanjavati namaze neće naklanjavati. Dalje, žena se ne smije razvesti dok je u, u mjesečnom ciklusu. Mora se sačekati da se očisti. Da prestane pojava krvi. Kad prestane, onda se može, onda se tek može razvesti. Zatim, ne smije joj muž prilaziti kad su pitali Allahu poslanika sallahu alaihi šta smije čovjek raditi sa ženom kad je u, mjesečnom ciklusu, kaže poslanik sallahu alaihi wasallam isna kule šein ili nikah. Radite sve osim spolnog odnosa, znači osim općenja. Sve drugo je dozvoljeno osim općenja. I ovo treba imati na umu jer se od strane židova raširila razna nakaradna vjerovanja, tako da žena kad je u tom ciklusu da se zatvori u nekakav poseban zatvor, da joj se ne smije sa njom ni jest, ni pit, ne smije se od nje ništo spremi, ništo skuha, ni tako dalje, tako dalje. Dakle, ovo treba znati. Allah poslanik sallahu zabranjen je samo, samo spolni, samo spolni odnos. Ukoliko se desi, ukoliko se desi da se čovjek zabavlja sa svojom ženom, a onaj u mjesečnom ciklusu, i onda ili iz neznanja, ili zato što ga strast savlada, se desi spolni odnos, onda ima jedan hadis kod Ebu Davuda, oko kojeg je rasprava, jel sahih nije, Allah najbolje zna, ipak kao hadis može biti kao dokaz, onda je dužan da ima kefara. Ima kefara za taj čin. Zbog toga što je to učinio, treba da udjeli sadaku u vrijednosti od jednog dinara ili pola dinara. Jedan dinar, znači jedan zlatnik, jedan zlatnik je vrijednost zlata otprilike četiri i nešto više grama. Četiri i nešto više grama zlata. Ili pola dinara, ako je kefara pola dinara, kako stoji u hadisu, sad sadak bi dinarin evo bi nisfihi. Nek udjeli sadaku od dinar ili od pola dinara. Pola dinara znači dva grama i nešto više zlata i nešto više zlata. Sami možete izračunati kolika je to kefara. Isto tako, ova kefara, ova, ovo, znači ovaj kefaret, važi i za ženu. Važi i za ženu koja je to učinila. Ne samo za, ne samo za muža, nego i za, i za ženu. Kao i u svim ostalim propisima vezani za kefara. Ako čovjek opći sa svojom ženom u toku dana u mjesecu Ramazanu, šta mora učiniti? Šta je kefara? Da posti dva mjeseca? Dva mjeseca. Uzastopno. Dva mjeseca uzastopno da posti. Dobro, a žena? I žena. Pod uslovima, i to sljedeći. prvo da zna šerijatski propis, drugo da je svjestan da je prisvijesti, da je prisvijesti. Treći, da je to uradio prema svom slobodnom izboru. Zašto se spominje ovo prema svom slobodnom izboru? Zato što se može desiti da muž natjera ženu. Prisili je na neki način. Je tako? Dobro. Kad prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se žena okupa, Dakle, prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se okupa, tad već muž može otpustiti svoju ženu i ona smije zapostiti. Isto kao džunup. Smije zapostiti. Recimo, žena kojoj se prestala pojavljivati krv u toku noći, u toku noći, prije zore, ona može zapostiti. Još se nije okupala, još nije čista, jel tako? Ali može zapostiti. I okupat će se posti zore i klanjati saba, jel tako? Tako isto džunup. Mnogi smatraju da džunup ne može zapustiti. Međutim, to je neispravno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ I jedite i pijte sve dok vam se ne bude jasna bijela nit od crne niti zore. Dakle, dok ne bude vam jasno da je se zora pojavila. Ne samo jedite i pijte, nego i spavajte sa svojim ženama, jel tako? Ako je dozvoljeno do same zore, onda kako će biti da ne uđe u dan pod žunuplukom? Znači, mora se desiti da osvane, da ga zora zatekne, mora početi postiti a on džunup. Znači može početi post kao džunup. E tako isto žena prije nego što se okupa može početi, može zapostiti. Dobro. Ako, ovo je kad se redovno pojavljuje, jel tako? Međutim, ako se kod žene pojavi krv koja non stop teče, kad nastanu problemi, kako će onda prepoznati? Šta će onda učiniti? Prvo će žena koja je imala redovan ciklus, imala redovan ciklus, računat da joj je sad ciklus i dalje onako redovan, kao što je prije bio. Ako je prije toga, prije nego što je počela krv non stop da se pojavljuje, ako je prije toga imala šest dana u mjesecu, na početku mjeseca, nastavit će tako računat svaki mjesec šest dana na početku mjeseca da joj je to da joj je to ciklus. Ostali dio mjeseca, bez obzira što se krv pojavljuje, ona će se računati kao sahebi uzor. Kao čovjek koji ne može da drži mokraću. Uzimat će abdest za svaki namaz ili će se kupat i spajat namaze. Ili će se okupa se jednom i klanja podne i Tako. Sponašat će se kao sahibi uzor. To je žena, dakle, koja je imala prije redovan, redovan mjesečni ciklus i ona ga zna. Međutim, žena koja nije imala, prvi put joj se pojavila krv i odmah počela non stop teći. Ona će onda, ona će onda prvo pokušati da napravi razliku, da prepozna kad je krv koja se pojavljuje krv od hajda, a kad je krv neka druga. Krv iz krvnih sudova koja izlazi, znači zdrava krv. I to se može razlikovati. Ovo prvo, zašto se žena prvo vraća, vraća na onaj prijašnji ciklus koji je imala, ako je imala, kaže, kad je pitana, pitala poslanika sallahu alaihi sellem Fatima bintu Kais o tome, poslanik sallahu alaihi sellem joj rekao, ižli si kadrama kunte adetuki tahbisuki. Kablema kanet adetuki tahbisuki. Sjedi, dakle, suzdrži se od svih onih zabranjenih stvari. Sjedi onoliko koliko se sjedila prije, prije, koliko je te prijašnji, dakle, ciklus držao. E toliko isto i sad nastavi. Ako to ne zna žena, ili zbog toga što prije nije imala prvi put dobila, ili je zaboravila, onda se vraća na prepoznavanje. I kako se prepoznaje krv od hajda od ostale krvi? Krv od hajda je crna. A zdrava krv u organizmu je crvena. Zatim krv od hajda je nije tečna, dakle kruta je. A zdrava krv teči. Teči. Krv od hajda ima poseban dakle, nečistoću i smrad. Dok čista krv nema te smradi i čista krv se gruši. Čista krv se zgrušava. Potom žena može prepoznati šta je krv od jesečnog ciklusa, a šta je krv koja je zdrava krv teče iz nekog drugog krvnog organa koji je povrijeđen ili nešto drugo. Dobro, ako žena ne može da prepozna, non stop se pojavljuje krv, ali ne može, ne ima nikakve razlike. Ne može da prepozna kad je to krv od mjesečnog ciklusa, kad je krv od istihade, dakle kad će se ponašati kao i uzur, a kad će se ponašati kao žena koja je u mjesečnom ciklusu, onda će se, dakle, ima dva, dvije stvari ili je zaboravila koliko je dana prije toga imala. Ako je to zaboravila, onda se vraća i pita koliko njene najbliže rodice obično mjesečno imaju. I toliko će dana u mjesecu odabrat, s početka mjeseca, na primjer, sedam dana, računa da je hajt, ostalo računa da je sahib uzor. Ako je zaboravila koliko dugo traje, međutim, ako je zaboravila kad je joj bio ciklus, na početku, u sredini ili na kraju mjeseca, onda će uzeti, uzeti, odrediti se na početku mjeseca. Odrediti sebi na početku mjeseca. Međutim, ako zna da je bilo oko polovine mjeseca, ne sjeća se tačno kad je, onda će uzeti tačno sredinu, sredinu mjeseca i to će računati kao hajt, a ostalo će računati kao da je sahib uzor. Da je sahib uzor. Znate šta je sahib uzor? znači za svaki namaz uzima abdest, počisti se, uzma abdest i klanja. Kad nastupi vakat, jest, kad nastupi namasko vrijeme, uzima abdest. Ili se okupa i spaja podne i kindiju, pa se opet okupa i spoji akšamljaciju. A sabah posebno, zato što se sabah ne spaja i sa od namaza. Dobro, Probleme isto tako nastaju kad se kod žene mijenja. Ovo i kad non stop teče. Znači kad non stop se pojavljuje krv, ovo ovako će se ponašati. Vratit će se ako joj je poznat prijašnji ciklus. Ako joj nije poznat, prepoznavat će. Ako ne može da prepozna, gledat će po najbližim rodicama. Dobro. Poslije toga imamo problem ako se kod žene jednom u mjesecu pojavi šest dana, u drugom mjesecu tri dana, četvrti put osam dana, poslije se pojavi deset dana. Šta je od ovoga mjesečni ciklus, a šta će se računati nešto drugo? Ovdje je najlakše ovako zapamtiti. Kad se pojavljuje krv, žena je nečista. Kad nema krvi, žena je čista. I završena. I završena rasprava. To je što se toga tiče. Dobro. Ima jedan problem. Ukoliko žena ima šest dana svaki mjesec, međutim, nekad se desi da u okviru tih šest dana, u toku čitavog dana ne pojavi se nikako krv. Je čista ili nije? Nije čista. Jer joj je to u okviru, u okviru tih šest dana, u okviru tog njenog ciklusa. I normalno je da se nekad pojavi ta obustava i ne pojavljuje se krv u toku cijelog dana. U toku cijelog dana. Ako se to desi unutra tih njenih šest ili sedam ili deset dana. Dobro. Računa se kao nečista. Ukoliko u okviru tih šest dana, kad joj se pojavljuje krv, jedan dan prestane, ne pojavi se. U toku jednog dana, skoro čitavog dana se ne pojavi onda se računa da, da je nečista. Dobro. Šta se, u što se računa? Sam mislio da su zreli ljudi. Da se mora komod razgovarati o propisima Allahove vjeri. Taj. Taj. U što se računa takozvano žutilo žutilo i crvenilo koje se često pojavljuje kod žena. Kod žena. Imamo hadis, kaže Aisha radijallahu anha, kunna la na'udul kudrata was sufrata To je hadis kod Buharija. Nismo računali kudru i sufru, znači to žutilo i crvenilo pomiješano sa, sa bijelom substancom, nismo računali ni u po ovome hadisu bi ispalo da, da se to ne računa u, u hajz. Da je žena čista kad joj se to pojavlji. Međutim, rivajet kod Ebu Davuda kaže Ma kunna na'udu sufrata wal kudrata še'en ba'de tuhr. Znači, nismo računali to žutilo i crvenilo koje se pojavljuje kod nas nakon što se očistimo. Ni u što nismo računali. Znači, ukoliko se pojavljuje ovo, prije nego žena završi, prije nego joj prestane ciklus, ukoliko se to pojavljuje, to se računa u ciklus. Međutim, ukoliko prestane ciklus, ne pojavljuje se, prestane joj uobičajeni njen ciklus, prestane i žena se okupa, očisti, i poslije toga dan ili nakon toga ponovo se pojavi žutilo i tako nešto, u to se ne broji, to se ne broji ni u što. To se ne broji ni u što. Znači, ostaje žena da je čista. I ne treba to da joj pravi vesvesu. Ovo su jako bitne stvari. Zamislite ženu koja ne poznaje ove propise. Hoće da klanja. Ne zna hoće li klanjati. Treba postiti, ne treba postiti. Smije li muž prići? Ne smije. Šta je sa njom? klanja, nije sigurno je li to sahih i tako dalje. Znači ovo treba, jako, jako je bitno da se ovo zapamti. Dobro. Šta je mustahada? Ovo je hajd. Mustahada je svaka krv koja se pojavi, pojavljuje i teče non stop. Poslije hajda. Rekli smo da je u mustahadi žena kao sahibi uzor. Kao sahibi uzor. Dobro to što se tiče namaza i posta. Što se tiče, smije muž sa njom spavat Smije. Po ispravnom mišljenju? Smije. Po ispravnom mišljenju? Smije. Jer je nema širijatske zapreke za to. Širijatska zapreka je da ne smije spavati sa ženom koja je nečista. Dobro, dalje. E, nifas. Postporođajno krvarenje. Postporođajno krvarenje je isti propisi su za postporođajno krvaranje isto koji za hajd. Po svemu osim po po po dužini i počem još od šrijatskih propisa. Šta smije? Smije joj hajdu učit Kur'an, nije to, nego ne brujio joj se idet prema tome. Ne računa joj se priček nakon razvoda prema tome žena kad bi se porodila dva sata nakon što je muž umre. Je li tako? Porodi se dva sata nakon što je muž umre. Čim se porodi, prestoji joj idet. Odmah se može udati za nekog drugog. Tako? Prestoji joj idet. Iako je još uvijek u nifas. Potome se nifas razlikuje od hajde. Samo potome. Dobro. E, šta je nifas, post porođajno krvarenje. Kad se računa da je nifas? Žena počne krvariti danas, porodi se nakon pet dana. Je to nifas ili nije? Ili se računa od porođaja? A šta je s onim krvarenjem prije porođaja? Ha? Sahibi uzor prije. Pazite, Ulema je napravila razliku. Ukoliko to krvarenje počne prije nego što se žena porodi i žena osjeti porođajne bolove, onda se računa da je nifas. Onda ne klanja, ne posti, ste razumili. Ukoliko joj počne to krvarenje, a ne osjeća nikakve porođajne bolove, niti nikakvu drugu promjenu, onda se to ne računa, onda je sahebi uzor. Onda je čista žena. Sve dok se ne ne porodi i ne osjeti porođajne bolove. I onda se računa 40 dana od porođajnih bolova. Dobro, 40 dana zato što imamo hadis, kaže uh, Iša radijallahu anha, كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة 40 يوما. Žene su nakon porođaja sjedile za vrijeme poslanika sallahu alaihi sallam 40 dana. Dobro. Ukoliko bi ženi potrajalo duže od 40 dana, pojavljivala se krv, sahib je Broji se. Sve dok nema nikakve razlike. Jer može biti kod neke žene da se pojavljuje krv i krvarenje i duže od 40 dana. I važi svi propisi. Hadis je, može se podnositi na većinu. Može se odnositi na većinu. Jer nije ograničeno i rečeno strogo da poslije toga nije više nifas. Dakle, dok ima ta, dok se pojavljuje krv žena u nifasu i važe propisni nifasa. Brzo ćemo završiti Dobro, ukoliko prestane prije 40 dana, je čista? Jeste, čista je. Dobro, ukoliko prestane prije 40 dana, nekoliko dana ne pojavljuje se i onda se pojavi, šta je onda? onda može biti da je hajd. A ako nije hajd, ako je ista ona krv koja se pojavljiva za vrijeme nifasa, onda se opet računa da je se vratio nifas. I ponovo u nifasu. Dobro. Može klanjati, znači čim prestane, ako se dva, tri dana ne pojavljuje, ona se očisti i klanja, posti i sve ostalo je dozvoljeno. Dobro. E, kad je nifas? Žena desio se spontani dva mjeseca nakon začeća. Je to nifas? Ili tri mjeseca? Ili četiri mjeseca? Kad počinje nifas? Nakon četiri mjeseca. Zašto nakon četiri mjeseca? Zato što po hadisu od Ibn Sauda kaže da treći put nakon 40 dana dođe melek i udahne dušu. Dobro. Oko toga se niko ne razilazi. Znači, žena ukoliko rodi nakon 120 dana, nakon 4 mjeseca, od začeća, računa joj se nifas. I to dijete koje se rodi nakon toga, klanjamo se dženaza. Klanjamo se dženaza. S tim da treba znati da nije vađib malodobnoj djeci klanjati dženazu. Nije vađib. Nego je poželjno, steha. Dobro. A šta ako žena rodi od 90 dana? 100 dana, prije 120 dana. Jel nifas ili nije? Nifas je, dakle, sve što žena rodi nakon 80 dana. Nakon 80 dana. A to što je rodila razaznaju se lik ljudski. Znači, razaznaje se glava, ruke, ima sve oblik, ima konturu ljudsku i oblik ljudski. Ako rodi nešto tako nakon 80 dana, računa joj se nifas. Ako se ne može razaznat oblik ljudski, onda se nakon 80 dana, a prije 120 dana, ne računa nifas ne računa nifas. I to je otprilike ono što bi trebalo tvrdo zapamtiti. I ovo je najkraće moguće što je se moglo govoriti o hajdu. Neki učenjaci, na primjer, u šafijskom mezhebu ćete naći u njihovim knjigama po 150 stranica, po 200 stranica o propisima hajde. Mislim da, da je stvar oko toga možda previše iskomplicirana. Kad se vratimo na hadise, vidimo da tu imam par hadisa i par sudijskih propisa i vidimo ashabe da se nisu toliko zamarali time, da su ti propisi ipak jednostavni. Znači, kad ima, kad se pojavi krv, nečistaj, kad nema, čistaj, kad non stop teče, onda prvo se vraća na stari svoj ciklus, ako ga nije imala, onda se vraća na bliže rodbine, rodbinu, ili prvo se vraća na prepoznavanje, je tako? Na prepoznavanje. Ako ne može da prepozna, onda ostaje i kao što je ciklus kod njene, njene najbliže Kao da si imao pitanje. Žena može učiti Kur'an u hajdu i nifazu. Zašto? Zato što smo, kad smo govorili o džunopluku, da hajdi i nifas nisu isto što i džunopluk. Čovjek kad je džunup i žena kad je u džunopluku ne smije učiti Kur'an ne smije učiti Kur'an. Ne smije ga ni čitati, ne smije ga ni na pamet učiti. Međutim, u hajdu i nifasu smije. Zašto? Zato što to nije, dakle, ne dešavaju se po njenom izboru prije svega. Ne može prestati kad ona hoće. Zato što duže traje može se desiti da zaboravi Kur'ana i tako dalje. Znači, može učiti Kur'an. Nema, nema ni hadis da je zabranjeno, ima samo za za džunupa. I ovi koji kažu da ju je zabranjeno, prave analogiju na osnovu džunupa. A mi smo sad spomenuli razlike. Da bi se analogija upotrebila mora biti ista stvar po, po svemu. Ili po većini stvari. A mi vidimo da džunupluk i hajdi nifas nisu ni po čemu skoro slični. Ni skoro ni po čemu nisu slični. Zato se propis ne može prenijeti sa džunupluka na hajdi nifas. To je bilo otprilike toliko. S ovim smo završili područje čistoća, ulazimo u područje namaza. Kad prestane, dakle, kad, kad se pojavljuje neredovno, žena koja, kojoj prestane se pojavljivati krv i ukoliko to potraje, potraje većinu dana, dakle, ona treba da se okupa. Treba da se okupa i da klanja. Međutim, ukoliko se desi da nakon tog, tog perioda ponovo se pojavi još traje dva dana, znači da je to sve skupa bila nečista. Znači da je sve skupa bila nečista. A koliko se ne pojavi više, nakon što je jedan period bila, ovaj, nije joj se pojavljivala, ona nije klanjala, očekivala, hoće li se pojaviti, neće, i onda se okupala, onda će naklanjati one namaze koji su joj u tom periodu prošli namaz dva, tri, ako je klanjala onda, ako počne klanjati, posle se pojavi, znači da je se pojavilo nakon duže od, od jednog dana i to bi otprilike bio već, može se računati druga nečistoća. Ne smatra se da je uradila nešto što je, što je zabranjeno, Allah najbolje zna. Znači, u ovim slučajima, fatakullah bojite se Allaha koliko možete. Koliko možete. Zato, zato kad žena kaže nakon mjesec dana kaže čovjek je razveo i žena nakon mjesec dana kaže ja sam već imala tri mjesečna pranja. Znači da ju iste koji idete. Šta ćemo reći? Lažiš? A može se desiti. Može li ili ne može? Prema ovome što smo rekli, može li se desiti ili ne može? Može se znači desiti. Zato ćemo samo tražiti od nje da tu posvjedoči neko koji je rodbina blizak da posvjedoči i bit će slobodan. I bit će slobodan. Svakako, ukoliko se žena, dakle, uđe namasko vrijeme, uđe namasko vrijeme i ona tek onda joj se pojavi krv, mora naklanjati onaj namaz koji nije klanjala. Ako uđe podnevsko vrijeme, danas je ušlo 8 minuta do 1. U 1, prije nego što je stigla klanjat, ženi se pojavi krv. Mora klanjat tu podnu. Mora klanjat tu podnu. Po nekim učenjacima čak i kindije. Čak i kindije. Isto tako i sa Isto tako i sa da klanja uznik i jaci. Da klanja uznik i jaci. Dobro, ima li još kakve pitanje? Poslije kad se očisti. Poslije kad se očisti. Kad prestane, dakle, kad prestane pojava krvi, ostaje zabrana da ju ne smije prići sve dok se ne Sve dok se ne okupa. vremena sad da spominjem sve dokaze za, za sve. Imaju kuranski ajeti imaju hadisi. Uglavnom zapamtite ove zapamte ove propise, namjerno nisam htio da se puno bavimo, puno bavimo oko ovih propisa zato što se mogu ukratko objasniti i zato što se na osnovu ovih par pravila koje smo sad spomenuli za pola sata može se čovjek orijentisati u životu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od Rija, pretvaranja i nifaka, licemjerja i od širka. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od svakog lošeg ahlaka i morala. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih kojima će koristiti Kur'an i kojima će svjedočiti na sudnjem danu, a neće biti svjedokom protiv njih. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم